luka simori jeetati caggal ɗum yeeso woni e wadde saare e saare wuro e wuro ina yeeyana en habra kabaro moƴƴo paatude e laamu allah o tawi sappo e ɗiɗo ɓe ina gondi e mum kañumen e rewɓe moltananoɓe ruhuji bonɗi sillinanoɓe ñabbuyli ina jeeya e ɓen rewɓe mariyama biyeteɗo magdalanaji mo seyɗiniji jeeɗiɗi jaltuno e mum o san jom suudu batul herod biiteeɗo cusa o suusaana e reeɓe woɗɓe heewɓe walatirannooɓe ɓe jawdi mumen diɗɗal mawngal renti certi certi ngiwi gori keewɗe ngari to makko o tindi ngol ɗo tindol gorko gooto meeɗi saroyde aawdi mum ɗo sarannoondi ɗo woodi heen ko saami e laawol yaɓɓa colli weeyo ngari cikii ɗum hen hunde saami e korkaɗe fuɗi yoori sabu heɓani keccol hen hunde saami e puɗi ñaɗɗi fuddi e mumen puɗi ñaɗɗi ɗi jarti ɗum hen hunde saami e leydi moƴƴiri fuɗi jibini abbere foof so wi laabi temedere nde o haali ɗum o willi o wi kala jogiiɗo noppi ngam heɗade yo heɗo almuɓe makko ɓen namni mo holi ko ngoltindol firtata o wiiɓe onon on dokkama famde sirluji laamu allah ɗi heddiɓe ɓe noon kabriteɗi ko tindi beele ina ndaara tawa jiyani ina nana tawa paamani tindol ngol noon ko ɗum ɗo fittata aawdi ndi ko konngol allah ngol camdi e laawol ndi ko heɗotoɓe caggal ɗum iblisa ara itta konngol ngol e ɓerɗe mumen beele ina mbasa gonɗinde konjo dandore camdi e korkaaje ndi ko heɗotooɓe jaɓɓoroo konngol ngol weltaare ɓe kono ɓe ngalaa ɗaɗi ɓe ngomɗinta tan ko sahaa daɓɓo te so ɓe njaribaama tan ɓe njanat camdi e puɗi ñaaɗɗi ndi ko heɗotooɓe njaha miijooji ngaluy e bellanteeje aduna njartoo ɗumen mbaasa jibinde ɓiɓɓe ɓennduɓe camdi e leydi moƴƴiri ndi ko heɗortooɓe konngol ngol ɓerɗe laaɓɗe cer ndeenangol muñal mumen jibinana ɗumen hay goto huɓɓata lampa hippa hen lahal walla sakka ɗum les daɗɗudi so neɗɗo huɓɓi lampa liggat ɗum mbele aka yeynano natoɓe gati ala foof ko suuɗi ko jogorani feññinede ala sirdu mo jogorani saktede heɓne nangue hoore nde noon tinnoɗe ene keɗortoɗon ni gati kala jogiɗo ma ɓeydan kono mo ala o hay ko sikkata ina jogii ko heɓtete yumu makko e miñiraaɓe makko worɓe ngari e makko kono ɓe donki yottaademo sababude diɗɗal ngal o habra yumu makko e miñiraaɓe makko nana ndari boowal te ina njiɗi yiidem kono o jaabi o wi nenam e miñiraaɓam ko heɗotooɓe konngol allah ngol ina ndewa ɗum ɓe waɗi ñalaama gooto kanko e almuɓe makko ɓe njoli e laana o wiɓi yo ɓe njaha oto bangi e wendu he be pokkiti do be tacciata do o daani dulen o yi e wendu he lana ka woni e hewde ndiyam be debi yowde be badi be ngoni e findin demo e be ndiya jarna jarna amini kalko o fini o furi hendu ndu e ben pecci de de ndeji tan fof wi cel caggal ɗum o wiɓe holito hoolare mon woni ɓe kuli ɓe goni e yeɓdemo eɓe mbiyodiri e koye maɓɓe holi oɗo saka ena yamira hay hendu e ndiyam jaɓana ɗum caggal ɗum ɓe jofo e diwana garasa en tolno diwan galile ndeno ƴeŋi gorko jeyaɗe saare he mo seyɗeneji mooli e mum ari futti e makko on ɓooyi ko woppi comci ɓooyi ko eggi wuro hoɗoyi hakkude janali ndeno yi yeeso o willi o dikki e yeeso mum o wi ɗum dayde dow yeeso mi yaeto ɓurdo tawde waɗanoni min woɗo yaadema woto naabdam gati yeeso wonno ko e yamirde ruhu tonwuɗo o yo yaltu e neɗɗo he saabu o molinoma e makko laabi kewɗi o tongirteno ko callalle o haɓɓe e geƴƴelle kono o taƴatno fof seyɗaani o regginamo ullama nder jeereende yeeso naamniimo wi'i holi no mbiyeteɗaa o jaabiimo o wi'i ngayte seyɗineeji keewɗi ene moolinoo e makko ɗi ngoni e ñaagaade mo woto o yamirɗe naayde woyndu nde alaaɗo haaɗi ndu ɓorde bamɗi tugi mawdi ina duratno ɗon e fonga hayri seyɗeneji ɗi ñaaguima yo o rokku ɗumen naatde e nder ɗin bamɗi tugi o rokkiɗi ɗum ɗi jalti e neɗɗo he ɗi naati e nder bamɗi tugi he ɓorde nde ɓabbiti to dow fonga to yettoyi e nder weendu he yooli heen nden aynaɓe ɓe jii ɗum ɓe dogi ɓe jayitnoyi saare nde e saraji mum ko kewi ko yimɓeɓe jeehe ƴeewoydi ɓe e gari haa to yeesu ɓe tawi mo seyɗeneeji njalti e mum o ina juuɗi e yeeso makko ina ɓorni comci ina wondi e hakkille mum ɓe kuli tawnooɓe ɓe njayitaniɓe no molanooɗo seyɗeneeji o danndira yimɓe diwana gerasa ɓe fof ñaagiimo yo o woɗɗo ɗumen sabu kulol mawngol jaggiino ɗumen o jolti e laana he o rutti mo seyɗeneeji molta e mum o ñaagiimo ñaagunde tiiɗndi yo accu ɓe ngonda kono o ruttinimo o wiimo hoto galle moon jayata ko allah waɗanma ko fof o yeehi o yeeyin e saare he fof dendagal ko yeeso waɗannoma ko nden yeeso arti diɗɗal ngal jaɓɓi ɗum saabu yimɓeɓe fof in patno ɗum tan gorko goto biyeteɗo yeyrus gardiɗo batirde nde ari e makko dicci e yeeso makko ñaaguima yo ar galle mum saabu ɓinguel mum dewel bajjel jaharowel e hedde duuɓi sappo e ɗiɗi nana haɓa e wonki ɗo yeeso woni e laawol ɗo yimɓe heewɓe ɓitti ɗum ndeke debbo gooto illinooɗo ko fotino duuɓi sappo e ɗiɗi mo hay gooto waawaano sellinde ullunooɗo jawdi mum fof e safrooɓe ardii caggal mimi ceɓal wutti makko ɗoon e ɗoon ƴiƴam ɗam darii yeeso wii holi memɗomi kono nde wonnoo hay gooto jawabaaki piyeer wii ceerno gonɗa koye hakkunde yimɓe te ko a ɓittaɗo yeesu wii won mem ɗomi sabu mi tini won baawɗe giwɗe am nden debbo anndi yiitaama ari ina senña dicci e yeeso makko haali hakkunde yimɓe fof woni ko addani ɗum memdemo eno selliri ɗoon e ɗoon yeesu wiimo bandam debbo hoolaare ma danndiima yaa e dow jam o gaynaani haalde ha woodi giwɗo to galle gardiɗo batirde to wi ɗum ɓinguel ma sankima wota tampin ceerno o hankkadi kono nde tawno yeeso nani wi gardiɗo batirde o woto hul gowɗin tan ma ɓinguel ma dande nden o yettima galle o o yamin wotahay goto naatde e makko e suuda he so wona piyerre yohanna yaɓuba baaba mum cukalel ngel e yummu mum yimɓeɓe fof gonno ko e woyde ngel ina kamto o wiɓe woto ngoye cukalel ngel mayani koko ɗaani ɓe goni e jaldemo saabu aɓe gandi ko ngel mayigel o jaggue e junggo maggel o wi dande dow cukalel ummo dow wonki maggel arti e maggel ngel ummi ɗon e ɗon o yamiri yo ngel rokki ko ngel ñaami jinnaɓe maggel naji o yamariɓe wotoɓe kalan hay goto ko keewi ko